kwa wale ambao waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun lengo mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wafunga wewe muislamu lengo lako katika kufunga kwako ili upate kufikia takwa ili upate kulipata lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliloliweka katika jambo lako hilo la kufunga la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Ibn Kathir anasema wakati alipokuwa akitolea maelezo na akitafsiri aya hii anasema yaqulu ta'ala Allah anasema subhanahu wa ta'ala mukha مخاطبا للمؤمنين وآمرا لهم أنا سيما الإمام ابن كثير يقول تعالى anasema Allah subhanahu wa ta'ala mukhatiban lilmu'minina min hadhihi al-umma wa amiran lahum bisiyam hali ya kuwa ni mwenye kuwahutubia waumini wa umma huu wa amiran lahum bisiyam na hali ya kuwa ni mwenye kuamrisha jambo la kufunga kisha akasema wa huwa al-imsaku an at-ta'ami wash-sharabi wal-waqai nalo hilo jambo la kufunga ni jambo ambalo ambalo la mtu kujizuilia na kula, kujizuilia na kunywa, kujizuilia na kufanya tendo la ndoa biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, kwa nia ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kufunga kwako ewe ndugu yangu muislamu kujizuilia kwako kula kujizuilia kwako unakunywa kujizuilia kwako na kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na kujizuilia an kulli ma yufakiru siyam kutokana kila kile ambacho chenye kufunguza funga wewe ukajizuilia basi iwe lillahi subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa maana labda jamii ambayo umeishi nayo wao ikifika katika mwezi huu wanafunga na wewe ukasema ah, wacha na mimi nifunge kwa sababu jamii iliyokuwa niko nayo itanisema vibaya itaniangalia vibaya na itanitenga na nitakuwa katika hali mbaya ya kurembelewa maneno ya watu la usifunge kwa ajili hiyo bali funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kwamba jamii mtu ambaye alikuwa hajafunga basi kuna hali ambayo ilikuwa sio nzuri kwake yeye anakuwa anafikishiwa hiyo ukasema na wewe kwamba ufunge ili usije ukafungwa na hali hiyo na huku kawa Allah subhanahu wa ta'ala umemweka nyuma ya mgongo wako usifanye hivyo wewe ndugu yangu muislamu <coughs> bali iwe biniyatin khalisatin lillahi subhanahu wa ta'ala bali iwe kwa nia ya Allah subhanahu wa ta'ala lima fihi min zakati nafsi kwa yale ambayo kuwemo ndani yake kutokana na kuitakasa nafsi ukifunga ewe ndugu yangu muislamu elewa kwamba nafsi yako unaitakasa wa taharatiha na kutokana na yale yaliyokuwa ndani yake katika funga katika jambo zima la kuitoharisha nafsi wa tabqiyatiha na kuisafisha nafsi min al-akhlaq radia kutokana na michanganyiko ambayo ilikuwa ni mibaya michanganyiko yote ambayo ilikuwa ni mibaya wewe kwa kule kufunga kwako basi utakuwa ni mwenye kujiepusha nayo ikiwa umefunga kikweli kweli basi utajiepusha na kukaa maskani ikiwa umefunga dhambi kweli kweli utajiepusha na vibaraza vya ovyo ikiwa umefunga kweli kweli utajiepusha na kila sehemu ambayo pana kila wakala kila sehemu ambayo kuna maneno ambayo yalikuwa sio mazuri wewe utakuwa ni mwenye kujiepusha napo wal akhlaq alladhila kadhalika ikiwa umefunga kweli kweli utajiepusha na tabia ambazo zilizokuwa mbaya mfungaji wa kweli enyi eh, ndugu zangu waislamu hawi na tabia zilizokuwa mbaya hawi mpekupeku mfungaji wa kweli akawa kwamba yeye anawachunguza watu mfungaji wa kweli hawi yeye ni mwenye kuwasema watu mfungaji wa kweli hawi yeye ni mwenye kuzungumza porojo mfungaji wa kweli hawi yeye ni mwenye kupoteza muda wake ovyo bali mfungaji wa kweli anakuwa analichunga na analiandama na analisaka lile lengo ambalo lilomfanya yeye afunge la'allakum tattaqun lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa haqiqatu taqwa na uhakika wa takwa enyi ndugu zangu waislamu alamalu bitaati llahi subhanahu wa ta'ala imanan wahtisaban amran wa nahya uhakika wa kumcha Allah ili wewe ujijue kwamba kweli mimi katika kufunga kwangu nakaribia kulifikia lengo la takwa alamalu bitaati llahi uhakika wa takwa ni mtu kufanyia kazi takwa ya, kum, ya kumcha Allah ni mtu kufanyia kazi utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala al-amalu bi ta'ati Allah ni kufanya matendo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala imanan kwa imani kwa maana wewe unaamini hasa kwamba Allah ndiyo ambaye alikuwa ameamrisha ndiyo ambaye alikuwa ameagiza watu wafunge na wewe ukafunga kwa kufata agizo la Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na ikawa unatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amran wa nahya kwa kutekeleza maagizo ya Allah kwa kutekeleza amri za Allah kadhalika vile vile kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala fayafalu muislamu akawa anafanya ma amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amemwamrisha imanan bil amir hali ya kuwa yeye anaamini kuamini yule ambaye alikuwa amemwamrisha wa tasdiqan biwa'di na kusadikisha ile miadi yake kwamba yeye ameambiwa afunge ameandaliwa pepo ameandaliwa malipo kwa mazuri ameandaliwa neema sasa muislamu huwa anafunga kwa kuamini kumwamini yule ambaye alikuwa afunge na kumwa, na kuamini na kusadikisha yale malipo ambayo alikuwa ameandaliwa fayatuku na kwa upande mwingine muislamu huwa anaacha maana Allah anhu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemkataza alikuwa amemgombeza alikuwa amemwambia yaache hayo imanan billahi hali ya kumwamini yule ambaye alikuwa amemkataza wa khawfan min wa'idi na kuogopa eh, yale makeno yake na kuogopa zile adhabu zake basi muumini anakuwa katika hali kama hiyo lakini ukimuona mtu anafunga lakini bado anaendea mambo ya masia anaendea mambo ya kusema uongo anaendea mambo ambayo yalikuwa maovu anaendea mambo ambayo yalikuwa si sawa elewa kwamba huyu bado hajalifahamu lile lengo la kufunga kwake bado hajajua kwamba kwa nini yeye amefaradhishiwa juu yake kufunga je jiulize yeye ndugu yangu muislamu tangia ramadhani ianze mpaka kufikia leo ramadhani ya kumi na je, lengo la takwa umelifikia kwa kiwango gani? na ikiwa hujalifikia ndio utaiachilia Ramadhani imalizike, hali ya kuwa kwamba wewe upo katika mazingira hayo hayo ya kwamba unafunga adatan la imanan wala ihtisaban wala usula ila takwa kwamba wewe unafunga kidesturi, sio kwa imani wala sio kwa, kwa kutarajia malipo wala sio kwamba wewe lengo lako kulifikia lile jambo la takwa ina maana ukifanya hivyo ndugu yangu Muislamu utakuwa umeangukia patupu utakuwa umekula khasara raghima anfu mri'in adraka ramadhan thumma salakha wa lam yughfar lahu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema imeramba mchanga kuwa ya mtu imejarajara kwa maana amekula khasara mtu ambaye adraka ramadhan ameidiriki ramadhani kwa maana dakhala ramadhani ameingia ramadhani thumma nsalakha kisha ramadhani kaondoka walam yughfaru lahu wala hakusamehewa mtu huyo na kwa nini mpaka ifikia pahala kwamba hakusamehewa kwa sababu hadithi ya mtume anatuambia man sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Mtume anatuambia hivyo alayhi salatu wassalam. Sasa huyu mtume anasema amekula hasara mtu ambaye adraka Ramadhana, ameidiriki Ramadhani, thumma nsalakha, kisha Ramadhani ikaondoka ikamalizika, walam yughfaru lahu, wala ikawa kusamehewa. Jiulize wewe ndugu yangu Muislamu, kwa nini huyu imeingia Ramadhani mpaka ikafika kuondoka Ramadhani kisha asisamehewe? Kwa sababu amekosa mambo mawili katika hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Huu ni uhakika ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anauzungumza, mtu ambaye atakayefunga kwa imani. Je, wewe unafunga kwa imani wahtisaban na kutaraji malipo? Je, katika kufunga kwako unatarajia malipo? ikiwa kwamba vimepatikana vitu viwili hivyo, unafunga kwa imani na unafunga kwa kutarajia malipo, lazima kwamba wewe usamehewe madhambi yako. Na ikiwa kwamba umeingia katika Ramadhani kisha Ramadhani ikatoka na ikawa hujasamehewa madhambi, elewa kwamba wewe hukuwa ni mwenye kufunga kwa imani, hukuwa ni mwenye kufunga kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hebu jikague nafsi yako, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu zikague angalieni nafsi zenu, ziangalieni nafsi zenu. Je, mwafunga kwa ajili ya Allah? Mwafunga kwa imani? Mwafunga kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla an tuhasabu, kabla kuja kuhesabiwa siku ya Kiyama. Ukafika siku ya Kiyama ukaangaliwa katika swala zako, ukaangaliwa katika funga zako, ukaona mbona mimi nilijitahidi kufunga, lakini mbona naona kwamba empty, kuna zero, hakuna malipo ya funga.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 ajitahidi atafute takwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alale katika nidhamu ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza alale katika hali ambayo eh, akilala basi anajua kwamba katika hali hiyo muda wangu namridhisha akiamka amke katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia mko kwake mja huyo kadhalika katika kwenda kwako mashariki ya dunia magharibi ya dunia kusini ya dunia kaskazini ya dunia basi katika kii kila mzunguko wako, katika kila harakati yako, katika kila pirika yako, lengo lako kubwa iwe ni kunisaka takwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ndugu yangu Muislamu hujaletwa hapa duniani ukaachwa ovyo ovyo. Hebu nijue lengo lako la kuletwa hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imun. Allah anasema sikuwaumba majini wala binadamu isipokuwa wapate kuniabudia mimi ma uridu minhum min rizqin sitaki kutoka kwa wao riziki yoyote ile wama uridu an yutimun wala sitaki mimi wanirishe inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin hakika ya allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo arrazzaqu ndiyo mwenye kutoa riziki dhul quwwati almatin tena mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti sasa lengo la takwa lengo la wewe kumwabudia allah subhanahu wa wa Ta'ala ni lengo ambalo unatakikana uwe umeshikamana nalo sawa ikiwa umo ndani ya Ramadhani sawa ikiwa uko nje ya Ramadhani sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa Ta'ala amekufungulia milango ya kuelekea hiyo takwa kwa wepesi ambao ulikuwa ni mkubwa sana katika hali ambayo ilikuwa ni nyepesi mno ikiwa uko imefikia takwa Allah katika mwezi katika mwezi wa Ramadhani basi elewa kwamba wewe umekula fasara fasara ilikuwa kubwa wewe ndugu yangu Muislamu. Na bwana mtume alayhi salatu wassalam mara kwa mara alikuwa akiwahusia maswahaba zake jambo la kushikamana na takwa. Hata mmojawapo anaposafiri anapokuja kwa mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, hebu nipe neno ambalo litakalomsaidia mimi katika safari yangu, basi mtume alayhi salatu wasalam jambo la mwanzo muhusia kushikamana na takwa Allahi azza wa jalla kama ambavyo Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anapotusimulia ambayo hadithi ipo katika sunan ya Ibn Majah anasema jaa rajulun ila nabii alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah akasema e mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam inni uridu safaran kwa hakika mimi nimekusudia safari fazawidni ya rasulullah basi hebu nipe neno ambalo litakalonisaidia katika jambo la, la kushikamana na safari yangu katika safari yangu nzima faqala alayhi salatu wassalam mtume alayhi salatu wassalam akamwambia zawadaka Allahu taqwa Allah akupe takwa Allah akufanye kwamba ni mwende kushikamana na takwa katika kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake muda wote wa safari yako ambayo wewe uko safarini kwa maana akamuhusia jambo la kushikamana na takwa sasa wewe unaambiwa kwamba funga ramadhani lengo lake ni upate takwa bado unazembea ndugu yangu muislamu bado unacheza ndugu yangu Muislamu, bado unafanya uzembe wa hali ya juu, wakati kwamba hili hili, hili lengo hili kila pahala mtu unatekana ushikamane nalo, kila sehemu unatekana kwamba uwe nalo. Ushaambiwa kwamba ukifunga kikweli kweli, basi wewe utafikia takwa Allah subhanahu wa ta'ala, utafika katika pahala ambapo kumogopa Allah kikweli kweli, utakuwa ni mwenye kutekeleza amri za Allah kikweli kweli, na utakuwa ni mwenye kuacha makatazo ya Allah kikweli kweli nini kinachokufanya ukazembea nini kinachokufanya ukawa wewe uko mbali na jambo la kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala yule sahaba baada ya kuhusiwa takwa Allah akamwambia zidni ya rasul rasulullah nizidishie mtume wa Allah mtume akaanza kumwombea dua wa ghafara wa dhambaka na Allah kusamehe dhambi zako baadaye akamwambia tena zidni bi, abi anta wa ummi nizidishie mtume wa Allah heshima ya baba yangu na mama yangu iwe juu yako nizidishie e mtume wa Allah faqala lahu akamwambia kumwambia yeye wayassara Allahu laka khaira haithuma kunta na Allah akufanyie tukuombee wewe kheri popote pale ambapo utakapokuwepo kwa hiyo mtume swalla sallam akagusia na mambo mengineyo na akamwambia dua lakini maa shahidi katika hadithi hii kwamba mtume alimuhusia kushikamana na takwa Allah azza wa jalla sasa ewe ndugu yangu muislamu ndani ya nyumba yako jitahidi shikamani na takwa Allah na kushikamana na takwa Allah maana yake nini maana yake amri za Allah ndani ya nyumba yako basi ziwe ni zenye kutekelezeka watu wa nyumba yako wawe ni wenye kushikamana na takwa Allah azza wa jalla wasiwe ni watu wazembe kwa maana ndani ya nyumba yako asipatikane mtu ambaye anozembea katika swala asipatikane mtu ambaye anozembea katika funga asipatikane mtu ambaye anozembea katika kuhudhuria swala za tarawih asipatikane mtu ambaye anozembea katika jambo la kusoma Qur'an ndani ya nyumba yako jitahidi kuamrisha watu wako kushikamana na takwa Allah azza wa jalla lakini vile vile eh, uhakikishe kwamba watu wa nyumba yako hawaingii yale makatazo ambayo Allah alikuwa ameyakataza wako mbali nayo makatazo ya Allah na wewe ukiona ishara tu labda kwamba kuna watu wanataka kwenda kwa washirikina kwenda kwa waganga kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi wewe unakuwa ni mkali unakuwa dhidi ya watu wale mpaka waachane na yale mambo ambayo wao wanataka kuingia hii ndio takwa Allah ya azza wa jalla ndugu zangu waislamu tuelewe hutoweza wewe ndugu yangu Muislamu kuifikia takwa Allah azza wa jalla, na hali ya kuwa kwamba wewe umeweka umeweka azma, ukimaliza Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ukimaliza, urejee kule kwenye miziki ikimaliza ramadhani urejee kule kwenye uzinifu ikimaliza ramadhani urejee kule kwenye mambo ya liwati ikimaliza ramadhani urejee kule kwenye mambo ya magoma ikimaliza ramadhani urejee kule kwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala elewa kwamba utaweza kuifikia takwa Allah azza wa jalla mpaka kwamba azma yako baada ya kumalizika ramadhani kwamba mimi baada ya ramadhani kwamba nilikuwa sina kawaida ya kufunga basi natakikana kwamba nifunge funga za sunna nifunge Jumatatu nifunge alhamisi nifunge masiku meupe kama nilikuwa sina sina bidii ya kuswali swala za sunna na ikaazima ikimaliza ramadhani basi mimi nitakuwa na, na swali swala za sunna kablia baadia swala za witri kadhalika swala za dhuha kama mimi nilikuwa sina kawaida ya kusoma Qur'ani juzuu moja kwa siku basi naika azma ikimaliza ramadhani kwamba mimi nitaendea mambo ya khairi lakini sio kwamba unaweka azma kurejea katika madhambi yako sio kwamba unaweka azma ya wewe kuangalia mambo ambayo yalikuwa stahiki mambo ambayo laiti kwamba utaulizwa eh ndugu yangu Muislamu hili ambalo unaliangalia kupitia TV kupitia simu yako kama malakul mauti anakuja kukuchukua hapo sasa hivi je Allah subhanahu wa ta'ala atakupokea katika hali iliyokuwa nzuri au atakupokea katika hali iliyokuwa mbaya mwisho wa siku utasema ah Allah tusamehe tu kweli hapa malakul mauti akija akimchukua atamchukua katika hali ile mbaya. kwa nini unalingia jambo hilo kuliangalia kwa nini wewe ume, ume, umetenga muda wako kuangalia maovu hayo hujazindukana na ukajua kwamba hili kumbe linamkera Allah na haribu moyo wangu mimi na ufisidi moyo wangu mimi kwa kuliangalia hili sasa fantabi zinduka ewe ndugu yangu muislamu khalli dhunuba saghira wa kabira fa huwa taqwa yaache madhara madhambi madogo yake na makubwa yake hiyo ndiyo takwa wasna kama shifoka ardhi shauki fanya kama vile ambavyo yule ambaye mwende kutembea katika ardhi ambayo yenye miti mingi sana kuwa kama yule ambaye mwenye kutembea katika ardhi ambayo ina miti mingi tena ina miba miba iliyokuwa mikali sana huyu ambaye yeye anatembea katika ardhi ya sampuli kama hiyo yahdharu ma yara huwa anatahadhari kutokana na yale yale ambayo anayoyaona yeye. Huwa anachukua tahadhari ya hali ya juu, na huu ndio mfano ambao aliomithilisha Abu Huraira radhiallahu anhu, indama jaa rajulun ilayhi, wakati alipokuja mtu kuja kwake yeye, fasalahu ani taqwa, akamuuliza kuhusiana na takwa. Matakwa ya Abu Huraira, ni nini takwa ewe Abu Huraira? Faqala radhiallahu anhu, akamwambia Abu Huraira akamwambia yule mtu radhiallahu anhu, akamwambia akhafta tarika dha shaukin je wewe ushawahi kuipita njia ambayo yenye miba mikali sana qala naam akamwambia ndio mimi niliwahi kupita katika njia ambayo ina miba mikali sana qala akamuuliza tena kaifa sanata vipi wewe ulifanya wakati ulipokuwa umepita katika njia hiyo ina miti ina miba mikali sana qala yule mtu akasema radhiallahu anhu adaltu anhu mimi anasema nimeikwepa hiyo miba au kasartuhu au mimi nimeikata ile miba na nikaiondosha ile miba akamwambia dhaka takwa, hiyo ndiyo takwa ikiwa kwamba ujiwahi kupita katika njia ambayo yenye misukosuko yenye mitimiba yenye kila aina ya mabalaa, lakini wewe ukawa unakwepa kwepa. Hiyo ndio takwa. Takwa maana yake ni kuyakwepa yale mawimbi, kila aina mawimbi ambayo yatakokuwa yatakupeperusha, yasikufikishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaepuke maasi, yaepuke mabalaa, yaepuke kila maovu. Ukiwa unafanya hivyo, ndiyo utaifikia takwa. Ewe ndugu yangu Muislamu, ndugu zangu Waislamu, Ramadhani inaondoka nusu, tumekusha kuivuka na mwezi unoku, yani kumi linalokuja ni kumi ambalo ndani yake kuna Lailatul Qadri na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yule ambaye atakayesimama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakayesimama lailatul qadr kwa imani na kutaraji malipo basi mtu huyu anasamehewa dhambi zake zote na tunakumbushana hivi sasa kwa sababu tunaichungulia tunalichungulia kumi na usiku wa lailatul qadr unaanza saa ngapi unaanza wakati jua likishakuzama na watu wakishakuswali magharibi, usiku unaanzia pale, kwa maana pale ndio unapoanza usiku. Ikiwa kwamba usiku huo ulikadiriwa una, una, ni wa Lailatul Qadri, basi usiku unaanzia hapo, kuanzia hapo kuelekea juu. Usiwe ni mwenye kufanya uzembe, ewe ndugu yangu Muislamu. Jitahidi sana kufanya ibada, jitahidi sana kujikumbisha kwa Allah kwa kuswali swala za sunna, kwa kujitahidi kusoma Qur'ani, kadhalika kuleta afkari na kufanya mambo ya kheri, kwa sababu wewe kufanya mambo ya kheri ndani ya mwezi wa Ramadhani basi ukitoka unakuwa umepiga hatua ambayo ilikuwa kubwa sana yule ambaye alikuwa anaonekana wakati ulipokuwa naye wakati yeye ameondoka duniani kwa pengine kesho kutwa Ramadhani yeye akafariki lakini anaambia ah fulani bana alikuwa ni mwenye takwa kweli fulani alikuwa na bidii sana ya kusoma Qur'ani fulani alikuwa na juhudi sana ya kujitahidi katika mambo ya khairati fulani kwa huu mtao hakuna ambaye amemfikia kwa kule kujitahidi katika mambo ya khairi wewe ndugu yangu Muislamu kwa Allah kukudirikisha Ramadhani na kukupa taufiki ukaingia katika mwezi wa Ramadhani ukaifunga Ramadhani ukasoma Qur'ani ndani yake ukajitahidi kufanya mambo ya khairati ukaswali swala za sunna basi unampita yule umbali wake mbingu saba na ardhi na haya yana ushahidi katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Nitamalizia kisa cha Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu ambaye huyu sahaba ni ahadu asharatu mubashirina biljanna ni mmoja katika wale masahaba ambao walikuwa wamebashiriwa pepo. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yeye ni mmoja katika wale ambao walikuwa wamebashiriwa pepo qala talha radhiyallahu anhu hadithi ipo katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbali kadhalika katika sunan ibn Majah na wamesahihisha wanachuoni wa hadithi akiwemo al-Imam al-Albani kadhalika al-Imam al-Wadi rahimahumullah jamia qala talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu talha anasema ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rajulani walifika watu wawili kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam watu wawili min baliin kutoka katika sehemu ya balii hawa watu walikuwa wanaishi nje ya vitongoji vya mji wa Madina kuna makabila makabila huko nje sasa kuna sehemu inaitwa Bali kuna kabila la Bali walikuwa wanaishi huko walizifuatilia habari za mtume wakasema kwamba huyu ni mtume wa kweli fajaa ilaihi wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lao kuja kuslimu wakana islamu ma jamia wakaslimu wote wakati mmoja huyu akaslimu na huyu akaslimu mtu na ndugu yake wanatoka kabila moja lakini masahaba anasema wakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar lakini mmoja yeye alikuwa juhudi yake ni kubwa mno kuliko mwingine alikuwa akifanya bidii katika kiwango cha hali ya juu kujitahidi katika ibada kuliko mwingine mpaka maswahaba wote wakanajua kwamba hawa watu wawili hao ambao walitoka katika kabila la Bani huyu mmoja juhudi yake ni kubwa mno kuliko mwingine fakhasa almujtahidu minhuma yule ambaye alikwenda alikuwa anajitahidi yule akaenda kupigana jihadi akatoka na masahaba wakaenda vitani fastushhida akapata ushahidi yule kwa maana akafa hali ya kuwa shahidani akafa shahidi kule vitani famakatha hadha akhar ba'daha ba'dahu sanatan kamila famakatha hadha al-akhar ba'dahu sanatan kamila akakaa huyu mwenzake baada ya kufa ndugu yake mwaka mzima thumma tuwfiya na yeye akafa nini akafishwa qala talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu baada ya kufa wale watu habari zao zikamalizika duniani na watu wanasema hawa ndugu wawili wamekwisha kufa eh, na yao imekwisha hapa duniani Talha anasema faraaitu fil manami mimi nikajaona usingizini nikaota usingizini na ndoto hizi sio ndoto za pauko pakawa ni ndoto ambazo kwamba zinasimuliwa katika mafundisho ambayo yalikuwa sahihi anasema faraaitu fil manami mimi nikaota usingizini idh ana bihima inda albabil janna tahamaki mimi niko na wale watu wawili tena mbele ya mlango wa pepo lakini mlango wa pepo umefungwa tunasubiria atufungulie mfunguaji tunasubiri ule mlango ufunguliwe ili tuingie peponi mmoja anasema Talha haiko kuliani kwangu na mwingine yuko kushoto kwangu tunasubiria pepo ifunguliwe tuingie anasema nikaota mimi niko usingizini tena niko na wale watu wawili tena tuko mbele ya mlango wa pepo fakharaja kharijun min aljanna akatoka mtu kutoka peponi faadhina lilladhi tufiya al akamchukua yule ambaye alokufa mwisho alokufa mwisho ndio yupi yule ambaye pakiangaliwa yeye na mwenzake juhudi yake ilionekana ya kawaida tu ndiyo akamchukua akamuingiza akamwingiza mwanzo peponi akaingizwa mwanzo peponi yule mtu Talha anayaona yale matukio thumma kharaja kisha yule ambaye alikuwa amemchukua yule aliyokufa mwisho kumuingiza peponi akatoka faadhina lillahi stushida akamruhusu yule ambaye alikuwa amekufa shahidi sasa akamchukua akamuingiza peponi Talha amebakia yeye yeye hajafa lakini anaota thumma rajaa ilayya Talha anasema kisha yule mtu akarejea kwangu mimi faqala li akasema kunambia mimi irja rejea fa innaka lam ya'ni laka ba'd rejea bado muda wako hujafika kuingia peponi kuambiwa maneno hayo tu Talha akazinduka fa asbaha Talha Talha pale pale alipoambiwa maneno hayo rejea muda wako hujafika wa kuingia peponi pale pale Talha akazinduka bila shaka ingelikuwa mimi na wewe ungefumba kidogo jicho ukujie usingizi akisha baada ya kujia usingizi umuombe Allah kumfikishe pale pale upapatue japo uingie tulione tule pepo kisha baadaye mwambie sawa lakini kwamba Talha baada ya kuzinduka pale pale akajiandaa akafanya ibada zake na akanyanyuka akaelekea kuswali na mtume sallallahu alaihi wasallam fakana Talha yuhadithu nasa akawa Talha sasa anawahadithia watu alhaditha limetukio jamani mimi nimeota hivi nimeota hivi nimeota hivi wale watu wawili wale waliokuja kuslimu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nimewaota na nimeota kadha kadha kadha fakanu yataajabun watu wakawa wanashangaa sana katika ile ndoto ambayo Talha alikuwa ameiota fabalagha dhalika nabia habari ikamfika mtume sallallahu alaihi wasallam baada kumfikia habari mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza maswaba zake min ayi shay'in ta'jabun kutokana kitu gani ambacho ninyi mnashangaa katika baadhi ya riwaya imekuja min ayi dhalika ta'jabun kutokana na kitu gani katika tukio hilo ninyi mnashangaa qalu ya rasul Allah wakasema ewe mtume wa Allah hadha tufian akhar huyu amefishwa mwisho fadakhala al-janna qablahu lakini ameingia peponi kabla mwenzake imekuwaje ya rasul Allah huyu tunamjua juhudi zake zilikuwa anajitahidi lakini zilikuwa ni za kawaida huyu mwenzake juhudi yake ilikuwa ni kubwa tena amekufa shahidi lakini amekufa mwanzo ilikuwa sisi tuone kwamba huyu alikufa mwanzo na juhudi yake ni kubwa na amekufa shahidi aingizwe mwanzo mwanzo peponi kuliko huyo aliyokufa mwisho sikilizeni mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia akaambia alaysa hadha qad makatha ba'dahu sanatan kamila akawaambia masahaba zake kwani huyu ndugu yenu si baada ya kufa mwenzake alikaa mwaka mzima qalu bala ya rasulullah wakasema ndiye mtume wa Allah huyu alikaa baada ya kufa ndugu yake mwaka mzima akawauliza tena faadraka ramadhan huyu si alidiriki ramadhani wasamahu na akaifunga wasalla kadha wa kadha na akaswali swala kadha wa kadha alidiriki ramadhani ndugu yenu si mnajua jini kama alidiriki ramadhani na akaifunga ramadhani na akaswali swala za faradhi akaswali swala za sunna akajitahidi katika mambo ya khairati qalu bala ya rasulullah wakasema ndio ewe mjumbe wa Allah akaambia basi kwa kuwa ameidiriki ramadhani na akaifunga na akajitahidi katika mwezi wa Ramadhani akafanya mambo ya kheri kwa jambo hilo la yeye kubakia mpaka akafika Ramadhani akafunga mwezi wa Ramadhani na akaswali na akafanya ibada basi amempita ndugu yake umbali baina samai wal ardhi umbali wake wa mbingu na ardhi sasa ewe ndugu yangu muislamu Allah kukuwafikisha wewe kukufikisha katika mwezi wa Ramadhani akakuingiza katika mwezi wa Ramadhani wangapi ambao wewe unawajua walikuwa hawapo katika mwaka uliopita walikuwepo lakini leo hawapo tayari wamekusha kufa wewe unawajua kwamba hawa hawakupata taufiki hii wewe Allah amekudirikisha katika mwezi wa Ramadhani hii ni kheri ewe ndugu yangu Muislamu Allah anakutakia basi hebu ipanie kheri hii fanya bidii ewe ndugu yangu Muislamu usifanye uzembe usiwe kama mfano wa wale wale waliokuwa wamewekewa chumba kikubwa sana akesha kuwekewa chumba kikubwa sana akesha pakawekwa dakika 30 na ndani ya chumba hicho kukajazwa pesa mpaka juu kila mmoja akaambiwa achukue pesa anazozitaka katika chumba hicho basi kuna watu wakaingia na mapolo wakaingia na vikapu wakawa wanachukua pesa wakawa wanatoka kwa sababu wamepewa dakika 30 tu wao wanachukua pesa wakazijua kwamba dakika 30 kidogo lakini wapo ambao watakofanya uzembe katika dakika hizo 30 watajiona wao washafika katika chumba kile ndoto za utajiri zitawajia watachukua mapesa watajifinika kisha atajirusha juu na huku ndoto hizi na zile, watajitupa huku, watajitupa katika kona ile na huku na huku, huku wanayachezea mapesa, dakika zinapotea. Wale wenzao wanawaona kwamba hawa wanachukua makapu ya mapesa, wanatoka zao, wanarudi, wanachukua makapu ya pesa, wanatoka zao. Wao bado wanajirusha tu, wanaona kwamba wale wanaofanya vile wanafanya uzembe, wao wanaona mapesa yote haya ni yake yeye, ndoto zinamjia hizi na zile, mpaka inafikia dakika inamalizika, mbwa he, dakika imekwisha, tokeni nje na iki Imani zikakatika, huhusiki kuchukua hata senti ndururu, tokeni nje. Wanabakia kulia, ah, manake tupeni muda tena. Eh, tulikuwa tunaota ndoto, tulikuwa tunafanya hivi, ilikuwa manake tunachukua wenzetu washachukua pesa. Dakika 30 mlizopewa mmezifanyia nini? Ndio mfano wake kwamba hizi siku 30 kwa 29, elimu ya Muislamu, usifanye uzembe, jitahidi sana kusoma Qur'ani, usikubali mtu akakupita katika jambo la kusoma Qur'ani. Wa fi dhalika faliyat yatanafasi almutanafisun shindana soma Qur'ani sema kama kuna watu wanapata hitima tatu na mimi kwa nini siwezi kupata hitima tatu kama kuna watu wanamdhukuru Allah kathiran sana sema kwa nini na mimi simdhukuru Allah kama kuna watu wanaswali swala ya dhuha wewe unashindwaje na Allah amekupa uhai mfano wa uhai ambao anakupa ndugu yako ushinde vipi wewe katika kuswali swala ya dhuha jitahidi pambana swali swala ya dhuha kablia badia ukiingia msikitini uki, ukifanya hivi ukifanya vile jitahidi katika mambo ya khairati ewe ndugu yangu muislamu mwisho kabisa wale ambao walikuwa wameruzukiwa uwezo basi wajitahidi wawafutarishe wale ambao walikuwa hana uwezo kadhalika vile vile jambo la kufutarisha ni kwa mujibu wa uwezo ambao mtu alikuwa kunao kama Allah amekuruzuku kwa tano za tende basi hebu njoo nazo mpaka msikitini kaa katika mlango wa msikiti karibu na magharibi moja futari wewe nyingine wape wale ambao unajua kwamba hawa hawajafungua, wape wafungue kinywa zile kwa moja zatende. Unapata ujira wa mfungaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man saiman, yule ambaye mwenye kumfuturisha mfungaji, kana lahu mithlu ajrihi, anakuwa kwake yeye mfano wa ujira wa yule mfungaji, ghaira annahu la yanqusu ajra saimi shay'a, isipokuwa kwamba hapungui katika ujira wa mfungaji chochote kile, kwa maana wewe wewe ukimfutarisha mtu unapata ujira wa mfungaji. Wewe mwenyewe umefunga, lakini vile vile ukachukua bidii ukamfutarisha mtu. Jamani, kwa tano za tende zinamshinda kumfutarisha mtu, kwa moja inakushinda kumfutarisha mtu. Hebu zinduka, ee ndugu yangu Muislamu, usilifanye jambo hili likaonekana kwamba la watu ambao walikuwa matajiri hali ya kuwa kwamba wewe uwezo mdogo sana kunao wa kumfutarisha tena unawezekana ukamshinda hata tajiri tajiri yeye anapika mavyakula anawaalika watu baada ya kualika watu eh ndio anakuja pale wanafutari wanakula lakini inawezekana wale watu ambao yeye alikuwa amewalika kuna watu huko washawapiga bao tena bao lenyewe tatu bila yani wale watu wamefika msikitini kuna mtu amesimama eh, na vikokwa vyake vya tende amewapa wale kokwa moja moja amefutari wote wanafika kule wanaenda kule ile sadaka tu lakini aliokutarisha sana yule ambaye alikuwa amekaa pale msikitini kwa kuwapa zile kokwa za tende kokwa za tende jamani ni ile tende moja isije kafahamika maana kuna watu wengine ufahamu wao ni duni sana wakifahamu kokwa za tende kufahamu ile kokwa ambayo ile kwa tende shaliwa kokwa ya tende maana ni ile tende moja ambayo ndio unampa nani mfungaji sasa wewe unashindwa kwa hiyo moja ikiwa wewe una uwezo kuna mtu akakuletea tende ile tende tayari na kwa yako basi wewe imeje sehemu mimi unaaga nyumbani angazama ah, msikitini basi tia kokwa zako kama 15 hizo sogea kidogo kidogo msikitini baada ya kusogea kidogo msikitini eh, huku mwenyewe ikifika tema jua lishazama wewe kula tenda kisha ukimwona mtu njiani mpe ukimwona mwingine mpe mwambie ftari kwanza futari kwanza wewe unachuma thawabu wewe ndugu yangu Muislamu usikupite jambo hili kadhalika wanawake na wao majumbani wanawake kwa wao majumbani kwa kule kuwaandalia waume zao futari wanaondoka na ujira ambao ulikuwa mkubwa sana kwa hiyo wajitahidi katika jambo hili walifanye kwa ikhlas walifanye katika hali ambayo ya kutarajia malipo wasinumunike wajitahidi walifanye katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri lakini vile vile wamege muda ambao wa kusoma Qur'an wamege muda vile vile wa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na wewe mume unatakana ulisimamie hili kwa sababu baadhi ya nyumba mtu tangu anaamka mpaka anafika jioni mwanamke ameshughulika na kupika mafutari tu hana muda ambao yeye wa kusoma Qur'an si sawa futari na muda wake inatakana kana iandae lakini na kusoma Qur'ani vile vile kuna muda wake kwa hiyo wewe mume unatakana usimamie wewe msimamizi wa nyumba unatakana usimamie wanawake wawe katika nidhamu ambayo ilikuwa ya sawa ya kuzungumza kwa mengi ndugu zangu waislamu na mwezi huu unayoyoma mwezi tayari ushatuaga umebakia kidogo sehemu tuliyoimaliza ni kubwa kuliko sehemu iliyobakia sasa ni muda ambao wa kukaza kibwebwe kweli sio muda wa kuzembea miji yetu hii ilivyo katika miaka kama hii kila siku zikienda mbele basi ikiingia katika mwezi wa Ramadhani mwanzo watu wanaanza na nashati iliyokuwa nzuri wanaanza na abilizi iliyokuwa nzuri lakini wanakuwa kama ni watu ambao wenye kuchoka hivi wanasema ah hii Ramadhani yaishi tu si sawa bali kila Ramadhani inapokwenda zake bidii yetu inatakana iongezeke kama ulikuwa unasoma juzu moja basi ongeza kasi engeza bidii katika jambo la kusoma Qur'an. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuyafanyia kazi haya yote ambayo tulikuwa tumeyazungumza. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kulifikia lengo la kufunga kwetu, innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Allahumma kun lana wala takul alaina wazidna wala tanqusna واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا tansur علينا اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير إيه الله نقوم hakuna kuombwa isipokuwa ni wewe Allah kila mmoja wetu hapa ana shida yake ambayo inamthakili yeye mwenyewe kuna wengine wanaoguliwa na wagonjwa kuna wengine wana shida wao katika viwiliwili vyao kuna wengine wana shida hizi na zile ya rabbi tunakuomba kila mmoja wetu mtatulie shida ambayo inamthakili katika nafsi yake mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati ya rabbi tunakuomba mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati ya rabbi tunakuomba mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati na iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni sababu ya kumpa kitu hicho iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah kwa kumpa kitu hicho Allah subhanahu wa ta'ala na tuepushe na shari ambazo Allah wewe unajua hizo ni shari sawa ikiwa umetujulisha sawa ikiwa hujatujulisha Allah tuweke mbali na shari hizo ya rabbi tuweke mbali na shari hizo ya rabbi Rabbi, kuna wazee wetu wamekusha kutangulia, tunakuomba ya Rabbi wasamehe madhambi yao, yabadilishe madhambi yao, yafanye yawe katika mema yao, yatie nuru makaburi yao, yafanye makaburi yao iwe raudhatun min riyadil janna. Ya Rabbi, yabadilishe makaburi yao yafanye kuwa ni raudhatun min riyadhil janna. Ya Rabbi, tunakuomba kila ambaye mwenye mgonjwa, tunakuomba ya Rabbi, mpe shifa mgonjwa huyo. Ya Rabbi, wape wagonjwa wote wa Kiislamu shifa la yughadiru sakama, wape shifa ambayo inakuwa haishindwi na ugonjwa wote ile.